Gure gomita goizuntan, dienofa irubeta goiena, la gaur bainan egun itxasun bizi, eta eh, arno jastatze formakuntzak eta tailerak eskaintzen ditu, proposatzen ditu, ikasketak beraz kimikan ere manditu lehenik, eta presiski arnoa eta molekularen artean lotura badela, espikatzen eh, zenigun duela zomai minuta, molekulari, molekuleri lotua hoteda beraz arnoaren kalitatea nahi eh, bai, uh, bizitzen da, eta bere bizian beti aldatzen da, eta morekura behiak sortzen dira, eta hori guzia ikasi duzu zure ikasketetan? Bai, hori guzia ikasten eh, dugu, uh, nora sortitzen dira uh, usaimenak, eta hori. Gero eta gehiago, jenek maite dute ahnoaren jastatzea, beren komentarioa egitea, espikatuko diguzuzuk nola egiten duzun. Uh, behar bada, ahno on baten lehen basea zer da matxa, edo ez baitez bada? Bai, behar da, match eh, on bat behar da, eta gero uh, uh, lurgune on bat, aru on bat, baina bai, importanteena da match on bat uh, ukaitea. Eta bordalekoak, ospetsuak bali madira mundu osoan, da lujaren gatik zure iduriko? Ez, eh, uste dut dela mm, famaren gatik edo bainan uh, eh, ahonu bat bada eh, beste lugajetan frantzian eta ez naiz uh, tekin muen bai, bai mugatzen. Bai. Bai. Eman dezagun txilen e, eh, ibiliatzira, badakit txilen bai. ere ahno egiten bai. dira. Ahno egiten dituzte. eta ardandegiak biziki modernoak dira, beraz, eh, tresna guziak eh, modernoak, ez dute hainitz elitasunarik, beraz, hori ongi ere organiko uh, egiteko, eta ta Bai mundu guzian, eh? Uztut Australian ere, famatuak bilakatzen ari direla, estatu batuetan. Bai, denetan. Nueva Zelandian, uh, Afrikan ere, uh, bai. Horrek egin nahi du, mahatxa egiten aldera, edo zuen lekutan? Bai, ikasik, bai, edo zen lekutan. Baina, komportatzen da, uh, desberdinki uh, komportatzen da, eta... Hala. Eta horrek eragina bat gustuan guztuan orduan? Bai, eragin eh, bat du uh, eh, guztuan. Beraz, eh, zure ofizioa orai, ikasketak egin dituzu eh, ezagutzeko, molekulak eta eh, ezagutzeko, eta bar, hori zuk, transmititzen duzu jendeeri eri, baitu, ikastaldiak antolatzen dituzula, interesatu entzat, ahakasta ba-, badute ez, ahnoek egiruta gehiago jendek nahi dute ezagutu ez? Bai, jendek nahi dute ezagutu zenta mm, ez dakite nora bere, beren sentipenak adierazten. Baina, mm, badakite jana eh, ahno hori maite dut, baina eh, ez dakite ez, dakite, ez dute esplikazionerik. Beraz, eh, hori da nire kurtsuen helburua, jendean usaimena eta gaina uh, nola eh, ezan uh, Eta ara, ento. Deneri emana da, denak uh, receptiboak izaiten algira? Bai, bai, nik proposatzen dutana da uh, hasi behientzat, bai eta uh, konfirmatu Eta nola egiten duzu, ahno desberdinak, emaiten dituzu main gainean eta jastatzen da, nola, nola egiten duzu kurtsua? Lehenik, uh, hasten gira, eh, ahogaina eta usaimena uh, ezitzea. Uh, beraz, adibidez, uh, emaiten dut flakoina bat, usaimen batekin, eta atseman behar dute zer den usaina, gerezi bat denez, edo, ala. Eta gero, uh, iztegia ere ikusten dugu, uh, zenta teknikoak baitira eta eta ara, bai, eh, gero ahnoak eh, eh, jastatzen ditugu, eta hori. Batzuek usainetik gehiago ezagutuko dute, beste batzuek gustutik, ala biak erabili behar dira? biak erabili behar dira, baina bai, badia pertsonak, uh, eh, xantzibira dugoak, baina uh, lana bat da eta egun guziz jastatu behar da dena, eh, dena ba, pasatzen dena uh, gure eskuetan, uh, ora, uh, gasna, dena, dena, dena jastatu behar da eta... Hori da, ez duzu bakarrik arnoa emaiten ordean? Ez, ez bakarrik gabe ahnoa. Trampa batzu emaiten dituzu azken jeno. <laughs> bai, trampa batzu gere. Horien, bai, joko bat da, joko bat bezala da. Bai, bai elburua da momentuan bat pasatzea, uh, eta giroan batean, eta ora. Gule kulturan da, ahnoa, baina ez dakite nola diastatu, ez da, fe, ora. Bo, eta etxietan egiten dira fariak edo bazkariak ongida ere eh, jakitea zer proposatzen dena. Bai, eta partikatzea ere. Zure ikastaldiak eh, zomat irauten du, eman dezagun, eh, egun bat baino gehiago edo behin baino gehiago tanin behar da edo da jendearen arabera? Jendearen arabera, zenta kurtsoak egiten ditut, baita ere eh, animazio batzuk uh, izaiten aldibidez, gertakari eh, gertak ari baten de vite garzan, edo seminario bat tendako. beraz hori da joko bat uh, izanen da, noaren inguruan edo bai kurtsoak dira edo iru, uh, euh, izaiten aldira um, euh, haste edo sei, edo... Den laiden bezala, bai. Joiten zira ere, jenden etxeetarat, antolatzen bani madute, taldeka? Uh, bai, joaten niz euh, nire uh, tresna guziekin, mugitzen niz etxean lagun talde bat egin nahi baitu, mugitzen naiz... Eh, jendentxean, eta ere uh, izaiten alda uh, eh, batean edo berdin zaitelekoa elkarte batean ere. Hola. Ongi da, biziki interesgarria da, zuk uh, ahnoan zer duzu uh, gehienik gustukoa eta, bon, ez dakit autatzen alden, minen autatzekotan ze ahno ahzen ezak ez da gainera bada beltza, bada gorria, bada xuria, eman dezagun, udan zer kontxeilatzen duzu? Ha, udan, eh, arno uh, suri bat, eh, freskoa, baina nik nahiago dut uh, arno beltzak. Ainitzek, nik ere pertsonalki. <laughs> Zer gaitik ezakit, baina nahiago dut beltza? Bai, zenta... Um, Bai, indartsuagoak dira. Uh... Eta gu zaleak gira, aragiarekin, hobekio dago beltza? O, oh, gasnarekin, nahiago dut, uh, bai, gasnarekin. Hainitzak jaten dute suria gasnarekin? Eh, egiten, bai, uh, edaten ala uh, eh, nik ere edaten dut uh, gasnarekin, uh, suli bat uh, gastanekin, bai, bai, bai. Oberena zer da, diastatzea? Diastatzea eta diendeekin partekatzea, hori, mintzatzea, uh, eta hori, ba, niretako hori da. Azken galdera bat berba simplea, baina uh, ahno bat kario delarik edo presioa emaiteak Eh, garantizatzen ote du edo segurtatzen ote du kalitatea? Uh, eh, niretako ez, zenta bada uh, kalio, benen ez, dakit eh, cheval blan edo ahno hori ez da biziki kalio da, eta bo, eh, nik e, da, pertsonala da, gustu, gustuen erabiltua, gustua pertsonala, da, eta zutak, gez dut uste e, presioa e, aldera. E. Presio tipian delarik izaiten alda, ere atxe maiten aldira, arno goxoak? Bai, izaiten bai, Espainian, bai dira, arno biziki honak, presio biziki, bai, arrazoin Euskal Herriko arno eri buruz, zure iritzia? Bai, bai, irulegin ere, eh, badira, eh, arno bizikionak, eta eh, asinaiz promosio <laughs> egiten kurtxoren bidez, eta, eta, ala. Mm. Ebe ongi da, azteko jendek eh, jakin dezatela zurekin ere ikasten aldutela gehiago, ahno jastatzen, ahnoaren eh, bizia edo historioa gaita maitu zu ezagutzen baita, nola jartzen algira zurekin ahemanetan? Eh, Daitzen aldute, nire numeroan. Zero zazpi, lauro goita sortzi, ogoita ma bost, lauro goita bi, eta iruro goita meka. Eta baduzu internet gune bat edo blog bat? Uh, Formazioan ala degustazioan uh, puntu uibi.com ezagutzen alko zaitugu. Mil esker hasteko gure galdereri erantzuteagatik eta bideon zuri. Ah, Mil esker zuri ere.